serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro dusangire ikiyago mwiriwe canke mwaramutse nshuti namwe bakunzi muteze abiri ibiganiro vya radiyo isanganiro bivana naho muherereye ikiganiro isanganiro ry'imiryango ikiganiro musanzwe mukurikira umunsi nk'uyu nk'aya mango ku kiganiro cacu c'uno munsi twagendeye abanyagihugu batesheje izabo bivuye ku myuzure y'amazi yaturutse ku iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi rusizi bo muri zone gatumba komine mutimbuzi intara ya bujumbura aho bugarijwe n'ibibazo bitandukanye haba mu kubaho kwa misi yose indero y'abana n'imigenderanire mu kibano no hagati y'abubatse mu gihe bamwe mu bari muri iyo kambi ku mutumba wa kinyinya ya kabiri ingorane ziba hanze n'izihe babona ko zotorega umuti gute ido ni n'ido ni muri kino kiyago isanganiro ry'imiryango cuno munsi mwateguriwe na Joe Charles Makoto mukagishikirizwa na radio isanganiro Niji imbere Yudita ni umukenyezi w'imyaka mirongo ine n'itanu arubatse akagira abana icyenda urabona ko baciye bugara duwani twahara bamwe turonderera muri kongo tukajyana utuntu dukenyi tukadandaza tukagaburira abana ariko kuva dushyika ngaha turicaye tubayeho ubuzima bugoye nyine mm. ubuzima bwo mu ikambi intamba nyamukuru ni iyihe intambamyi nyamukuru urabona nka james aba icyenda ako gahema ntidushobora kugakigwamo kuko umuryango urasanzaye nka jenda akararangwa n'umugabo wanjye n'abana bato bato ndafise abana nyine bakuze dushobora kujyama mu gahema turi kumwe kandi nta mwidegamyo dufise mu ikambi urabona turaba mu ihema uko umuntu yaba mu nzu yiwe si uko ari mm. eh, turahangayitse kuko izuba riraka nturonkaho wugama muhira wari warateye nk'agati kugamamo umva turafise ubuzima bugoye kuko nta muntu anezerwa no kuba mu ikambi mm. eh. ikiganiro n'isanganiro ry'imiryango mbega turiho turavuga ubuzima bwo kubaho bwa minsi yose ngaha mu ikambi uno munsi kugira ngo mubeho ku munsi ku munsi hoho muca mubigenza gute hari igihe bamwe bamwe twirwa inzara kuko buvana n'uburyo buke dufise bwo gusoma kutugeza ku gihe nk'ubu hari hameze iminsi itari mike tutapokera tutugori baduhaye none ubwo bugari bwa bigori ko barabuduhaye n'utwo duhumbi mirongo ibiri two kugura ibiharage ariko ntidudutunga mu muryango dufise tunezerwa yuko dufise nk'umutayi urashobora kurondera ukadandaza ukaronka nk'imboga abana barya aha ane n'irengarenga kugira uzironke nta rengarenga zironka kubera nyinshi zaratwara tubayeho ubuzima bugoye nyine kuko ubuzima bwo mu ikambi ntibunezereza bose eh. n'umunsi umuntu ashobora kwiyumvira ati kugira umuntu afashe ino miryango uno munsi cyo bakenerwa ku bwawe ku bantu bari ngaha inzu zacu zarabomaguritse n'abandi nyine bari ngaha bari kuza hariho abandi bari barasigaye mu mihana baratwawe twese tugowe amwe icokogwa kugira ngo ubuzima busubire butangure nk'uko bwahora imbere n'iki duha ahantu dushobora kuba mukaduha ahantu hakamutse tugasura mu ngo mukadusubiza mu ngo kuko ntaho dufise dushyikira ubundi twebwe iwacu ntituzokama murya ngambo y'ikoti ya mushasha ntituzosubirayo vuba urumva n'ikibazo cyo kwicara nka mwebwe mukiyumvira aho muzodushira duhanze amaso mwebwe mbega iyo abantu bari mu ikambi nk'uku ibijyanye n'indero y'abana yoyo byifashe gute abana bacu nta ndero bashobora kurunga kuko urabona nk'ubu ufise abana bakuze nka myaka mirongo ibiri cumi n'umunani cumi n'itanu kugera kuri cumi n'ine ntimujyama hamwe makagahema uca ushobora kuza urasaba indaro wa mwana arashobora guta indero kuko wamutegeranye uno munsi umushinga ntahe yubakanye n'umupfasoni wiwe bose atamikoro bafise mwabuno buzima bwo kuba impunzi hagati mu gihugu hoho muraheza mukabibamwo gute twirirwa twicaye ahanyene kuko naho tujya hari igihe turyama uko nyine tutafunguye tukaguma aho mu bana none ujyahe umugabo ntakazi afise nawe ntakazi ufise ikiganiro n'isanganiro ry'imiryango mwebwe mwahungiye ngaha ku mutumba wa kinya ya kabiri mbega mupfaso ni ngaha mwahaje ryari ibijanye n'ubuzima byo byifashe gute twahaje mu kwezi kwa kane tariki cumi n'indwi mbere jewe ndahagirira n'ingorane mugabo wanjye arahwera yari agiye guca ingero amaze kugera hariya mu murima ahura n'igikoko kiramugandagura ubu rero jewe ndahangayitse ngaha aha muri site nta n'umwe atabizi kwezi maze kuguma ngaho abana baragwara imana nari mfise nuko nari mfise abana bakuze kari imvura ihaye iragwa bagenda guca ingero ariko nk'ubu ni ukuri turagowe inzu yarabomoce yose ubu ntitugira ayo ducira n'ayo tumira turagowe n'ukuri aho amagorwa ageza turagowe aha muri site ubice n'agahuzu kubera ntitwugara nta myanga iriko usanga bibye usanga bibye usiga wugaye ugasanga bibye nk'udusafuriya ni ukuri duhanze amaso mwebwe nimuturondera ahantu mwodushira aha muri site si ahantu ho kuba iyo mibu ibiki hari n'aho ujyamo ugasanga inzoka munsi y'ikirago waryamye ko ntitugira n'icyo turara ni ukuri ni mudutabare mudutabarize hema hema yatabaguritse ngaha turagowe twese ntawovuga ngo jewe ndahiriwe ubu jewe nsigaye ndi singira n'uwusumira ndashobora kuba niriwe ngaho umugenzi aturonsa akampamagara tugasangira utwo turengarenga hari aho duteka irengarenga tukazirya zonyine twabuze n'icyo tuzikoza ejo bundi ntihabagera neza batugarukiye ko baraduhereza ibigori aho rero twoshima imana ariko rero twabuze amahera yo kugura amakara byagenze gute hari ryari hari ku rusizi iyo tariki sinzopfa ndayibagiye zari tariki zine z'ukwezi kw'icumi na rimwe turi ngaha muri site aha ni ukuvuga turahamaze umwaka aha twahaje itariki cumi n'indwi z'ukwezi kwa kane z'umwaka uheze aba bose n'ababanye mutama turavugana ati jewe rero ndagiye mu murima atego kubera twakora ahantu habiri jewe nari ngiye gukora ino nawe agenda gukora hariya ku rusizi yabanje ajya gufuba kwanza umugenzi wiwe yari yitabye imana yitwa ezekiya reka tubahe ijambo batubwire mbega mupfaso wewe witwa nde nitwa sinzobakwira esperance esperance sinzobakwira tugusanze hano muri ino kambi mbega kugira mushike ngaha muri no kambi ya kinyinya kugira mushike ngaha byagenze gute muhamaze igihe kingana iki tuhamaze umwaka n'amezi abiri twashyitse ngaho itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa kane niho twagera ngaha nk'ikintu cyokorwa ni uko twobo turonsa imitahe tukaronka ukuntu dushobora kuronderera abana kuko nka benshi twari tubayeho turi abantu b'abadandaza twadandariza ku mupaka hakurya mu gihugu kibanye ariko gushyika kuri iyi saha n'uyu mwanya ukuntu twumva biri ko biragenda turumva yuko umengo nta bushobozi tuzoronka bwo kugira ngo tuzoshikeyo kuko imitahe twakoresha hari ukoresha nk'umutahe w'ibihumbi mirongo itatu mirongo ibiri ariko gushyika ubu amahera twumva bariko barasaba turumva yuko tudashobora kuba twoyaronka sinzi yuko leta n'ukuri yogira icyo yodufasha bakatworohereza bakatworohereza bakaducishiriza bugufi kugira ngo turonke kuko nk'ibyo twashorayo tubyikora ibintu twikorera ku mutwe si ibintu dutwara n'imiduga ni utuntu twikorera ku mutwe dushora twikoreye ku mutwe ni ukuri tubona yuko umengo imitahe basaba yo kuvuga ngo dusige kuri duwani ntayo tworonka ni nacyo gituma rero ubu tubayeho na nabi kuko nta yandi maronderero twari dusanzwe dufise mm-hmm. yego wowe uri umubyeyi mbega ufise abana bangahe ibijyanye n'indero y'abana byoyo byifashe gute ukuri mu bijyanye n'indero y'abana kuko urabona nko muri site kuba muri site ntibikunda ukuntu ushobora kuvuga ngo abana reka ndabegeranye hamwe turonka akanya twicare hamwe tuganire n'abana wapi urabona ko nta hantu na hamwe dufise kuba twokwicara nk'iki gihe cy'izuba honyine murabona ko izuba rirakaze cyane irakaze cyane abana urashobora kubona umwana amuvuga ngo muricaranye ugasanga n'umwana ntumenye ingene yagiye hari igihe ugira gutya ukadusangana nk'umwana wawe w'umukobwa ajya kuzaniye inda y'ikinyendaro cyane wagira gutya ukumva nk'umwana wawe yateye inda hanze cyangwa ugasangana nk'umwana wawe yagiye gukora ku kintu cy'abarundi hejuru y'iki hejuru y'ubukene turimo minsi yose umuntu afise ibibondo birakenerwa ko barungika ku ishuri mbega byo byo ibijanye n'inyigisho y'abana ku bavyeyi uno munsi hari ico mubivugako abana kuja ku ishure ibishobotse twahora twiyungunganya tukaronka ukuntu tubarungika ku ishuri ariko gushika kuri iyi saha n'uyu mwanya abenshi amakaye yatwawe n'amazi amaniforme yaraheze yamwe yagiye abomekerwako n'amazi abana bashika ku ishuri umwana ntaronka ingene yiga kubera inzara ugaca usanga n'umwana biranseka ko yiga umwana agaca aza akicara urugo rugirwa na babiri mbega hoho imigenderanire hagati y'abubakanye uno munsi yifashe gute ni ukuri imigenderanire hagati y'abubakanye hari abo usanga bimeze neza n'abandi usanga bidakunda kubera iki iyi nzara urazi ko buri gihe kenshi na kenshi abantu bakunda kugorana kubw'inzara hari igihe umupfasana ashobora kugora umugabo ati none turara tutariye ikiganiro n'isanganiro ry'imiryango mbega hoho ababanyi imibano hagati y'ababanyi mwagiriye amakuba hamwe uno munsi byifashe gute Nukuri byifashe neza kuko nta n'umwe ashobora guta imfane ku wundi ngo wewe bimeze uku ngo nawe bimeze uku kuko twese mbona turi bamwe nk'ubu honyine nta n'umwe ashobora kuvuga nk'imvura iguye honyine tuvuge nk'iki gihe cy'imvura nta n'umwe yaronka ukuntu ahungira ku wundi kuko twese uduhema twaratabaguritse nta n'umwe aronka aho yugama twese ni amaganya gusa twese usanga ari ukuganyiranira gusa ni nacyo gituma turashobora kuba twavuga ngo dufatane nabi tuguma dufatanye mu nda nyine kuko twese twagize ibyago twese umuntu agira abana akabarera akabatoza indero mbega biroroshye gutoza indero umwana wibarutse mu gihe muri mwene buno buzima murimo ni ukuri turi muri bene buno buzima turimo biragoye ntibyoroshe yego mm. yamini turi ngaha kuri uno mutumba aho tubona yuko uh, muri mu buzima bwo guhungira hagati mu gihugu biroroshye ku mugabo kuba muri muri buno buzima mubayemo gute uko bwanjye nk'ubu buzima tubayemo buzima ngeze ndamuryoherewe kubera amazi yaduteye mwaje ngaha muvuye jena wakinnye ya mbere uno munsi tugiye ku muriri ubuzima bubayemo ngaha muri site bwifashe gute usanga bibaye umva n'induru nyine ziguma ziza hmm. eh. buno buzima mububaye mu gihe kingana iki umwaka n'amezi abiri mwaka umwakanama abiri muri buno buzima ni ikihe cokogwa kugira ngo ubuzima busubire kumera nk'aho hambere ngo ku bwanjye nihereye icyo mbona nusaba leta gikuru nacyo mura nidoga mu buzima nk'ubuko imana yari yatugira agahengwe eh, bashobora kuvugana no mu masinye bafite ibyo bako baravugana ku mugoroba ugasanga bakwebye eh, umwanya uheze kuza wumva induru eh, rero wibaza ko biva kuki ku bwawe ubwo bushurashutse izo ngeso mbi ziva kuki ni ubukene n'ubuzima tubayemo bubi hmm. eh. kugira ngo izo ngorane zose zitorerwe umuti ku bwawe hokorwa iki muri kino gihe mukiri muri ino kambi icyokorwa kubera ikintu cya mbere kizana ibyo wonye cya mbere n'ubukene twasaba ko badufasha ibintu twifashisha apure yo kudukorera urwo rusizi namba uburyo butaraboneka bakadufasha ibintu biba bikenewe kugira abantu ntibagume bacana cyane hamwe undi mushinga ntahe mutware wanyidondora jeni twasinze wakura joseph hmm. sinzi wo kubakwira joseph ndagusanze hano muri ino kambi mbega utubwira biraboneka yuko abantu ubuzima bwahindutse kugira ngo nze ngaha byagenze gute uno munsi mubayeho gute hmm. ubwanjye ni uvuga yuko biradushike ngaha nuko twatewe n'umuziro w'amazi uvuye ku mvura nyinshi ni kuri rusizi nyine nk'uko mugenzi yabivuze ko rusizi urabona yuko atamanga rufise uru hejuru hejuru kubera iki ibyondo byaradutse mm, buri nk'inkukura nyinshi hasi uno munsi tugaruke ku bijyanye n'imibano hagati y'abubakanye wowe urubatse ufise abana bangahe navuga yuko ndubatse kandi mfite abana benshi ko nabyaye ku bagore babiri mm. mfite nk'abana cumi n'umwe mm. abana cumi n'umwe mbega muri buno buzima uraheze ukabyifatamwo gute nuvuga yuko byose ndabishimira imana akazi nkora n'akazi k'uburobyi urumva uza kuyaga n'umugore nk'igihe mwaruhutse igihe cyo gufunga uruzi ntimwogire umubonano wo kuyaga n'umufasha wawe nkaho nyine ni kumurango naho ni ntawe umujya kugira ngo ubuzima muri muno munsi bushobore guhinduka canke kugira ngo abantu basubire babe mu buzima bahoramwe ku bwawe ubona hoko wiki ku bwanjye ni ukuri kuko amazi atera ngaha ni ubwo rusizi rwuzuye gusa rumena ngaha iwacu yego ikiganiro n'isanganiro ry'imiryango mbega ko mu muryango ariho abana basanzwe barerekwa indero y'abana yo yo ku uno munsi yifashe gute ahubwo indero y'abana aho tugeze ngaha yacitituka kubera iki amashuri benshi ntibaciga bamwe amashuri amwe yarabomotse aya n'umwuzure w'amazi urayajyamo abana barasanzara ni uvuga yuko byeke mu mubano mu bana ntumeze neza ati gute impuzu nazo bafise ubu hmm? natwe abapapa n'abamama benshi impuzu aragiye n'uruzi hmm. hmm. n'amakaye ntayo dufise ubu y'abana n'ingorane ni forume aha ni hatari n'amabanga abana basigaye bambaye nk'ibirepe mu mashuri hano haravugwa ingeso ngo yoba yariyadukije itari nasanzwe hamenyereye iyo ngeso harimo ubusambanyi hari icyo bivuga ko. ingeso y'ubusambanyi nyama yadutse ngaha ni kubera ubuzima bubi barimwo ati gute hariho abishoboye nk'abo bajya mu kiyaga yaba yarafite nk'ibihumbi bitanu usanga nk'umugore w'umugenzi ngaho na wene yiwuko ntacyo afite afungura kubera iki ubukene amuhaye nk'iyo demiri nkuba baca nk'iyo mubito bagaheze urumva kuko mu ihema biragoye abana usanga bari ngaho nyatari n'amagorwa gusa barimo no gusa leta idufasha turashobora kuraba dushinga n'iryo bati tukabaho uko jewe nitwa Hakizimana Serafina nkaba mva ku mutumba wa Kinyinya ya kabiri mm. nkaba ndi ngaha Hakizimana Serafina ufise imyaka ingahe jewe mfise imyaka mirongo itanu n'itandatu imyaka mirongo itanu n'itandatu urubatse ufise abana bangahe jewe nari nubatse ariko mperuka gupfakara ku mpamvu z'ibinyene by'inzu zatubomokeye ko umushinga ntaragira isanganya avamwo arahwera mm, yagize isanganya ibi by'inzu zibomoka Mm, yaguwe ko n'inzu eh, eh, haca havamo izo ndwara zo kurwara turi mm. ngaha mu ikambi y'abateshejwe impa izabo ngaha mu gatumba mbega utubwira uno munsi ugiye kuraba ibijyanye n'indero y'abana ibijyanye n'imibereho hagati y'abanyagihugu ubwanyu byifashe gute mu mibereho y'abana mu banyagihugu baraha imibereho y'urwaruka ruto ruto barataye akaranga akaranga bari bafise bakiba muhira kubera baba barara mu nzu siko karanga bafise ubu ngaha mu mahembe umwana yaramaze kuba nk'igitimbayi barabaye ibyangazi barifashe ukuntu nyine ubuzima bubi ntibakiri n'agateka nk'ako bari bafise eh. kuko turavuga ibijyanye n'imigenderanire hagati y'abantu hagati n'imibereho dufatiye kuri buno buzima bwo mu ikambi mbega kubaho mu ikambi biroroshye irabe ingene abanyagihugu bahaye baragira ibyago ngaha kubera turi abantu benshi ngaha turabona ko twahagirira n'ingorane abantu benshi bagiriye ingorane ngaha leta yobihombye twasaba leta irabe igira ikigongwe irabe ingene abantu bamerewe nk'aya mahema turahagwarira malariya turagwara ngiripe kubera imbeho turamererwa nabi cyane ku kubura icyo twifuka leta rero yari kuraba ikagira ikigongwe ikaraba ukuntu yoraba bene amaparasera ikabasanurira ikabaha ibiti ikabaha amabati hanyuma bakaraba ko bogenda mu ngo zabo nk'ubu hasusurutse abapangayi nabo bakaraba abanyamaparasera bamaze kuronka ukuntu bagiye kubaka n'umupangayi arashobora guca aronka haba mm. eh. harundi twoyaka umfaso wanyidondora cyane twakigeme hodete ikiganiro wacumvise n'isanganiro ry'imiryango ikiganiro gisanzwe gica hirya no hino ingene imibano yifashe hagati y'abanyagihugu mbega mutubwira mushitse ngaha umwaka uri kurarangira uno munsi e, musaba iki ahanini jewe icyo ntosaba kandi azi n'icyo n'abandi abo turi kumwe abo dusangiye ububabare bwo kumushasha mushasha ku mufurege hariya nicyo ndazi bosaba icyo nosaba twebwe kuko ndabona iyo turi n'imyaka itatu izohera amazi atarakama icyo nosaba ni ukwimugwa icyo nosaba ni ukwimugwa kuko ntaho ntaho isi idahamba ntaho hatari ubuzima cyewe mbayeho mu buzima bwo kudandaza ntaho hatari isoko nzodandaza ni ukuri jewe sino ego abavuga ati abavuga ati nimuduze umufurege mm. eh. hagati aho hariho ubuzima bwa misi yose wari usanzwe umudandaji uno munsi byifashe gute cewe n'ukuri sinojya ngo mbeshe cewe singuma nicaye imbere y'ihema ndaca kurondera ubuzima bw'abantu ariko rero kubera abantu basanzaye bamwe bari muri sobera abandi muri mafuba abandi baragiye bimukira hirya no hino bishoboye nta ntuze nta bantu bahari bakidusumira turadandaza tukabura abadusumira uko byari biri ubwa mbere si ko ubu biri ukuntu wadandaza siko ubu tudandaza vurema kubera abantu barasanzaye iyo abanyagihugu bari muri iyo kambi bakitswe n'amagara baraheza bakitura ivuriro ryahashyizwe bano baremeza ko ibibondo bidakwiza imyaka itanu Manishimwe ishimwe benita urubatse ufise abana bangahe ufise abana babiri mm, n'umushinga ntahe yego benita ufise imyaka ingana ufise imyaka mirongo ibiri n'ibiri benita imyaka mirongo abana babiri mengo uranibungenze yego jewe icyatumye ngaha yabaye ikibazo cy'amazi amazi yatubanye menshi inzu tubamwe irabomoka cyatubona kuza ngaha twaje ngaha ku bw'amazi mm. mm. no musi mbega urabye ubuzima wari ubayemwo aho hambere hahise utarapfa mu rwabo n'ubwo ubayemo ngaha uno munsi tuyagire neza na neza ido n'ido tubwire ngo byifashe ubu byifashe nabi kuko ubu nyamba nahora ndonka n'agatahe ubu si nk'ikaronka kubera ubukene bwarinjiye tugira ubukene bwo ku inzu twabamo irabomoka ubu tubayeho nabi n'ukuri ubu nta kintu dufise eh, umwana umwe niwe yiga undi ntaratangura ko turaba nk'umunsi ngaha mbega ni bande babafasha babafasha iki bigenda gute twebwe hari amashyirahamwe adufasha hari igihe hari igihe bazana utwo dufungura tukaturonka y'amazi y'ikiyaga Tanganyika hamwe n'uruzi rusizi tubakengukire mwebwe mwaduteza abiri dukengukire n'abo banyagihugu bo mu ikambi y'abatesheje zabo yo ku mutumba wa kinyinya ya kabiri muri zone gatumba twayaze shaye makoto njye narindemesheje kino kiyago ndabikebanure naho ubutaha cyari ikiganiro isanganiro ry'imiryango